Apirilak bat gaur aste azkena da ta berrion albistegia duzu berrio zari irratiaren albiste emankizuna 2005 garren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga ordaintzeko EPA zabalik dagoela azpimarratuz irekiko dugu albistegia martxoaren hogeita bostean hasi zen trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko 2005ko zerga ordaintzeko borondatezko EPA, borondatezko ordainketa egiteko azken eguna maiatzaren seia izango delarik informazio gehiagorako berriozar.es udal webgunean. Juri Garin eta Pazko Arrautzen erakusketa Blago West elkarteak antolaturik erakusketa atzotik ikusgai da kulturgunean apirilaren emezortzea arte mantenduko dela horretan. Euskarazko udalekoak ordaintzeko diru laguntzak luzatuko ditu udalak aurten ere berriozarko udaleko euskara zerbitzuak diru laguntza emanen die familiei aukeratutako udalekoak ordaintzeko hain zuzen lehen hezkuntzako eta derri horrezko bigarren hezkuntzako ikasleen udalekoak ordaintzeko diru laguntzen deialdia publikoa orain egin bada ere eskari EPA irailean zabalduko da deialdi berri baten bidez informazio gehiagorako iru ubikoitz.berri juliossarra.es. Goizean zerua oso odeitsu egongo dela dio gaurko erarpenak ondoriozarit zeuri txiki egingo du. Atxaldean aldiz odeiak gutxitu eta gauean zerua odei gutxirekin geratuko da azkenik. Ipar osagaikoa ize olbizi ebiliko da gauean nora bide aldakorrekoa geratuko delarik eta temperaturi daokionean maksimoak nahikoa jaitsiko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio zari irratiaren sintonian, fmko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música